яшчэ завідна алесь прыйшоў дадому маці сядзела каля акна і латала кашулю на ложку сядзела барановичыха і расказвала як хоняў хлопец быў ускочыў у цэбар з лугам і не апарыўся толькі за тым што луг быў холодны у хаце цямнела Каля печы задзіраў галаву певень і распоразу спяваў. На перамену надвор'я певень спявае заўважыла барановічыха і зноў расказвала пра хлопца і пра халодны луг. Сагнуўшы левае плячо ў хату бокам неяк, увайшоў старац, яшчэ па дарозе пачаў спяваць. Пакрый Господі зямлю травою, мора вадою, рыбу лускою небазорамі, а чалавека шчасцем. І раптам перарваў сам сябе: « А добра ваш певень спявае. І што сабе спявае, адказаў лесь. Стара спяваў далей, таксама перарываючы сябе. Памяні Господі за галоснымі званамі, за яснымі свячамі. Мусіць галагуцкага заводу ваш певень. За божасцівенными імшами, за добрыми душами ці няма ў вас кіслае стравы, каб іхнія душачки адпачывалі і каб усім жывым шчасця прыгукалі. Гэта што луг быў холодны, не мог ён бяды сам сабе нарабіць, ускочыўшы ў яго, А от у астраўку была штука. Дзяўчына лыткі апарыла і каб таму злыдню памерці, хто не мае Бога ў сэрцы. Тут ужо барановічыха перарвала яго песню. Ну і што ж было з той дзяўчынаю? Нічога у бальніцы пакачалася трохі, а пасля ўсё зажыло а парыць дэкапарыла можна сказаць ніштавата да самых цягляў заняло ці няма у вас кіслае стравы ёсць ці не ўлілі б мне калі ласка ваша сербануть злышку якую пачакай я зараз увальюм а ці не пусцілі б пераначаваць начуй няхай вам пан бог пашле збавенне шчасце і долю каб вы мелі заўсёды тое чаго самі ад бога найвышшага хочаце тут в адной хаце мяне прагналі няма чым кажа дарыць няхай твоя торба згарыць сялякія людзі ёсць на свеце мы свет вялікі, але і людзі на ім. Не было яшчэ такое галавы, каб пералічыла ўсіх. Што чуваць на свеце людзі добрыя? Можа, вайна будзе, Не чулі? Не чулі, адказала бараовичиха, А хіба вайна маецца быць? Ты па свеце ходзіш, то табе лепшы павінна быць вядома. Ай, чаго не ведаю, таго не скажу. Пра вайну нічога не чуў. Мусіць, такі не будзе яе, нешта не чуваць нідзе нічога. Яму налілі есці, і ён сцішыўся ў мытельніку на лаве, пільна ўслухоўваючыся, што гавораць у хаце. Алесь дастаў з каменкуты тунь, стаў закурваць. Запалілі лямпу, паставілі яе высока на край печы, каб святло было па ўсёй хаце. Тады і прыйшоў да Алеся Тамаш. Барановічыха пачала расхвальваць кватаранта свайго. Гэты наш каморнік. Охі! Дык гэта залаты чалавек, спакойны, добры, далікатны. От ён жыве ў нас ужо каторую пору, А каб калі ён нам надакучыў чым, ўсё <laughs> роўна як свой родны. А прывыклі ж мы як да яго. Про шкада, што ад'язджаць яму трэба ён жа па нядзелі паедзе ўжо ведаеце чулі а як жа па нядзелі паедзе ў горад паедзе ён жа там служыць ён там па земляной часці начальнікам ведома каморнік барановичиха паглядзела на алесеву мацеру апроч таго што каморнік Дык ён яшчэ і так. Гэта яму цяпер новую пасаду далі. Ён жа толькі ў гэтым годзе вучыцца скончыў, яшчэ нават казаў нашай ганне, дзюплёму нейкую будзе здаваць гэтаю зімою. А ўжо і начальніка яму далі. Залаты чалавек баранновичиха ўсё поглядала на алеся тамаш заўважыў гэта дзьмухнул папяроснік и сказаў кто яго ведаеце ён залаты ці не залатых гэты каморнік але что ён панаваты то гэта відаць а раз панаваты то і свінаваты и барановичиха покрыўдзілася а дзе гэта відаць что ён свінаваты дзе ён что насвініў кому ён панаваты а панаватыя заўсёды свінаватыя бываюць ну можа ён і не такі я не ўручаю можа і не а такого чалавека пашукаць. Ён жа з простых людзей, А да чаго? Сам дайшоў, на каморніка выбіўся. Відаць, што барановичиха разлавалася на тамаша, паглядзела на Алесе і сказала: « Дабранач. Хадзеце здаровы, адказаў Тамаш, зацягваючыся алесевым тытунём старац пазіраў на ўсіх і моўчкі даядаў з міскім. Тамаш глядзеў на свае ногі, гаварыў: « Зазяця мусі быць прагне ўзяць яго. Ад, абы толькі пападуць каго дык адразу і старыя і малыя ліпнуць як мухі шануючы вас на гэтае самае развяла гаворку баба а залатыя спрытнух як ужо там спрытнасцю яго дык аж зайздрасць бярэ залаты чалавек ой, ой, ой, што там за золата ўжо Вядома, што залаты, сказала Алеся о маці, вучоны, грошы бярэ далікатны, чыста адеты. Няхай сабе будзе золата, мне што. Добры вечар! Нечакана з'явіўся ля парога дзяк з басавітаю сваёю гаворкаю. У самы раз папаў. Гэта ж і вы, як раз тут. Як раз тут, адказаў Тамаш, працягваючы яму руку. Дяк патрос усім, руки сеў на лаву, палажыў на стол жоўты партабак. Закурвайце, табак першага сорту. Два гады ляжаў, усё мацунку набіраўся. Цяпер выйшаў не табак, а адекалён пахне. Табаку дык няма чаго грашыць маю. Грот ёсць, сам стараюся, а ўсё іншае, дык правалится яно няхай. Жыцця няма, Жыць цяжка. Што ж я, я сярод духавенства, пролетар бо сапраўды что такое дзяк я з вялікаю радасцю кінуў бы ўсю гэтую работу даволі адмаўляюся ад усяго надакучыла быць бяспраўным голас хачу меч які як чорту духоўнік думаете что я да дзякоўства чым я займаўся музыкант там быў капеляю кіраваў вяселлі граў на сцэне выступаў колькі раз скрыпка і флейта от на чым я выязджаў это мой канёк я і цяпер про гэта думаю Нашто каб мне хто вочы пальцам пароў, што я дзяк. Я ж кажу, надакучыла гэтае бяспраўе, хачу рэальную карысць прыносіць. У мяне шэсць душ сям'і. А каб мне хоць бы зямлі далі на душ дзве-тры, А там я можа як-небудзь падабраў бы хлопцаў ды зноў бы капелю скляпаў бы, заняўся б сваім даўнейшым талентам, жыў бы, дзекоўства по баку даўно ўжо ў мяне пераварот адбыўся. Нашто ж вам шукаць якіх-небудзь там хлопцаў для капелі, калі тут гатовае ўсё ёсць, што гатовае? Струмант хлопцы нашы справілі духавы і не ведаюць, што рабіць з ім. От бярыцеся навучыць іх граць. Дяк больш яшчэ ажывіўся. Дзякоўства дык я кіну не іначай, гэта ўжо як Бог свят, кончана гавару адкрыта, А капелю. Ой! Дык гэта раз два і можна арганізаваць у мяне нават і ноты ёсць. Я ім усю тэорыю і практыку рэгулярна ўсё будзе ў мяне магу <laughs> справілі струмант купілі на восемь чалавек на казённыя грошы ці склаліся на ад спектакляў доход быў пажарная дружына помогла трохі склаліся Дык гэта значыцца грамадская капеля гэта яшчэ лепш а пра маё дзякоўства дык я магу публічна заявіць перад усім народам могу напісаць і перачытаць перад усімі перад сходам. Толькі трэба гэта падумаць, каб назад пасля не варочацца, дзе вы бачылі. Раз толькі я займуся грамадскаю працаю ён доўга яшчэ грымеў вясёлым басам, пастукваючы пальцамі па жоўтым вечку парт табака свайго. Накурыўшыся і нагаварыўшыся, дастаў з кішэні гадзіннік. Сем. От бо вечары доўгія ўжо. І пайшоў лёгка і спрытна. Што ты на гэта скажаш, міргануў тамаша лесю. Няхай навучыць хлопцу выграць, а пра зямлю. Пагаворым, Чаму яму не даць, калі так? Патрэбным чалавекам можа быць. Але сядзеў жакетку і шапку. Ідзеш, пойду. Хадзем, яны з тамашом пайшлі з хаты. Я цяпер выпіў бы зноў, сказаў тамаш одну чарку. Тады днём наш чапіва цяпер бы нічога. У тваіх гадах я любіў часам подцягнуць. А цяпер аслабеў чорт яго ведае. Ён пайшоў далей вуліцаю ў свой бок, моўчкі кіўнуўшы алесю галавою. Алей завярнуў у барановічаў двор. У хаце было цёмна, кухоннае шакно было асветлена. Асветлена было перад ім на дварэ непадмеценае смецце, дробна скрышаны сухі лом, сухое вецце, і кара. У кухні напроці акна Ганна нешта разглядала на стале, прыгнуўшыся над ім. Яна была адна і ўздрыганулася з нечэўкі, калі алесь стукнуў дзвярыма. Азірнулася на яго і ўстала насустрач. Я думала мама, яна да вас пайшла. Пайшла ўжо ад нас. Ты адна, як бачыш, рада, что я прыйшоў. Яна поглядела ў вочы яму, і каб не думаў ён пра каморніка, быў бы упэўнены, што рада яна яму. Цікаў павольна за сцяною гадзіннік. Каля печы ляжалі вяслы цыбулі. Ціха было я целый дзень цыбулю сёння звязвала сказала ганна голос яе злёгку дрыжэў а я зранку зямлю умераў а днём на сходзе быў а вечарам да цябе прыйшоў бачу што прыйшоў рада нато ты пытаешь бо ты стала зусім іншаю як раней была а ты ж сама павінна ведаць ну прызнайся это ж так моцна цікаў гадзіннік за сцяною хіба ж я неправду кажу якую праўду нато ты перапытваеш ты ж добра ведаеш пра што я гавару ты ж ведаеш ведаеш алесь что ганна ты почакай что на что надзвычай моцно цікаў гадзіннік у цёмнай хаце недзе по той бок адчыненых дзвярэй і ўсё ж было ціха надзвычайна ціха цішыня гэтая стаяла па кутках стаяла каля адчыненых і зачыненых дзвярэй, ляжала на сценах, была ў чырвоным святле малой лямпы. Доўгаю яна была і нерухомаю, і яшчэ большаю стала каліганна з... заплакала. Ганна лягла лбом на зложаныя на стале руки, Ты скажы, Ганна, я пойду ты скажи не плач ты не маўчы скажи гавары ганна нічога не сказала бялела яе шыя под адценнямі валасоў на тым жа знаёмым все рудым каўнерыкам ну скажи ну я пойду иду не иди и он положил ей руку на голову не иди олесь ванна что с тобою робится чаму ты такую стала ганна ты нічога. Яна выцерла рукавом вочы, поправила лямпу, устала з-за стола. Алей стаяў блізка каля яе хмурны пануры. Гэта я так заплакала алесь. Так не плачуць. Чаго ты разлаваўся на мяне? І яна маўкліва паглядзела на яго родненькая не трэба так годзе ўжо яна не дала скончыць подступила на крок бліжэй глянула роспачнымі вачыма ў твар яму тады ён узяў яе за плечы і прыціснуў яе да сябе і лбом прытуліўшыся да яе растрапаных валасоў і чуў як стукала ў яе сэрца яна сама у тулілася да яго Ганна. Ты ж такая, як і раней была. Нікога няма больш. Годзе чакаць ужо. Не трэба больш разам будзем, ты скажы, скажы ты, ну, Ганна. Галава яе зноў затрэслася ад плачу. На дварэ нехта прайшоў цяжкімі крокамі.